ցանկանում եք կյանքում հասնել հաջողության, դարձրեք համառությունը ձեր լավագույն ընկերը, փորձը իմաստուն խորհրդական, զգուշությունը ավակ եղբայր, իսկ հույսը հրեշտակ պահապան, ասել է Ջոզեֆ Ադիսոնը։ Սիրելի ունկնդիրներ, եթերային ձեր ուղեկիցը խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Առաջարկում ենք մնալ մեզ հետ եւ ծանոթանալ օրվա ծրագրին։ Ազգային ժողովում Երևանի Կովկասի ինստիտուտն անցկացրեց տրեյնինգ PR-ի արտաքին կապերի եւ հաղորդակցության թեմայով։ Քնար Բաբայանի անդրադարձը։ Ժամը 15:30-ի մշակութային լուրեր։ Տարին Հոբելյանական է Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան թատրոնի գեարվեստական ղեկավար Լեոնիդ Հարությունյանի համար, ով բոլորել է ծննդյան 70-ամյակը։ Մանրամասները Վաննովիկովի սյուժեի կրկնության մեջ։ Հայ ասմունքող Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սիլվա Յուզբաշյանի ընթերցմամբ կլսեք անվանի բանաստեղծ Քնարերգու Վահան Տերյանի բանաստեղծություններից։ Օրվա կարևոր տարեթվերին կցանոթացնի օրացույցը։ Ազգային ժողովում Երևանի Կովկասի ինստիտուտն անցկացրեց տրեյնինգ PR-ի արտաքին կապերի եւ հաղորդակցության թեմայով։ Քնար Բաբայանի հետ զրույցում Կովկասի ինստիտուտի ծրագրերի ղեկավար Նինա Իսկանդարյանն է պատմում Արցախում իրականացվող ծրագրերի կարևորության մասին։ Լսենք նրանց։ Օրերս ազգային ժողովում Երևանի Կովկասի ինստիտուտն անցկացրեց 4-օրյա տրեյնինգ PR-ի արտաքին կապերի եւ հաղորդակցության թեմայով։ Թրեյնինգին մասնակցել են պետական և ոչ պետական կառույցների, PR-ի, արտաքին կապերի և հաղորդակցության բաժինների պատասխանատուները։ Կովկասի ինստիտուտի ծրագրերի ղեկավար Նինա Իսկանդարյանն է պատմում Արցախում իրականացվող ծրագրերի կարևորության և դրանց մանրամասների մասին։ Անցյալ տարվանից ունենք մի շարք ծրագրեր, որոնք անցկացվում են Արցախում եւ ուղղված են Արցախի երիտասարդության կարողությունների բարձրացմանը։ Ծրագրերը իրականացնելու ընթացքում մենք միաժամանակ կարիքների գնահատում ենք անում, այսինքն փորձում ենք հասկանալ ինչ կարիքները կան եւ ինչով մենք կարող ենք օգտակար լինել։ Այս տարվա սկզբին որոշել ենք, որ լավ կլինի աշխատել հանրային կապերի, խաղորդակցության թեմայի վրա եւ որպես տիրախային խումբ մենք ընտրել ենք պետական կառույցների աշխատողներին, որոնք մասնագիտորեն զբաղվում են արտաքին կապերով եւ հաղորդակցության հարցերով։ Մենք հայտարարել ենք մեծ մասամբ ինտերնետում, այսինքն Facebook-ում եւ ուղարկել ենք email-ները մեր բոլոր ցանոթ երիտասարդներին եւ կառույցներին։ Կազմավորվեց 14 հոկանոց խումբը, ազգային ժողովը որպես ընտարաջ քայլ մեզ տրամադրեց ազգային ժողովի գրադարանը որպես վայր, որտիսի մենք ծրագրի ռեսուրսները չցախսենք, դարա հայացք վարձելու վրա, որ իհարկե շատ դրական է, որովհետև այդ ռեսուրսները մնում են եւ մենք կարող ենք օգտագործել, մենք շատ չկունենք այդ առումով, օգտագործում ենք ուրիշ լրացուցիչ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Ուրեմն 14 հոգիով, որոնք մասնակցել են, եղել են արտաքին կապերով եւ հաղորդակցության ոլորտում աշխատողներ ազգային ժողովից, կառավարությունից, արտաքին գործերի նախարարությունից, քրթության նախարարությունից եւ կարող է բաց եմ թողել մի 1-2 ուրիշ կառույցներից, բայց ընդհանուր առմամբ սրանք են եղել եւ շատ խաչելեր է այդտեղ շատ անկը մեզ համար Քաղաքական վերլուծությունների և արտաքին կապերի մասին դասախոսել են քաղաքագետ, Կովկասի ինստիտուտի ղեկավար Ալեքսանդր Իսկանդարյանը և Կովկասի ինստիտուտի աշխատակից Գոռ Պետրոսյանը։ Ես եմ աշխատել առաջին երկու օրը, մենք աշխատել ենք տարբեր տեքստեր եւ վիդեոներ ենք վերլուծել։ Ես բերել եմ նյութեր, որոնք եղել են տարբեր երկրներից, կայքերը, հայկական կայքերը, արցախյան կայքերը, Արցախում արտադրված վիդեո արտադրանքը, որը PR-ի կամ գովազդի որ ոլորտում էր քաղաքական գովացի եւ քաղաքական PR-ի, վերլուծել ենք քայքային էջերը, վերլուծել ենք հայտարարությունները, մամլո խորհրդակցությունները քննարկել ենք ինչ լավ է ստացվում, ինչ խնդիրներ կան, որ ուղղությամբ կարելի է գնալ, որից հետո մի օր խմբի հետ աշխատեց Ալեքսանդր Իսկանդարյանը ավելի քաղաքական վերլուծության թեմայով եւ ինչպես է դա օգտագործվում կառուցչության եւ արտաքին կապերի ոլորտում։ Ինստիտուտի աշխատակից Գոր Պետրոսյանը աշխատել է բանավոր խոսքի տեխնիկայի վրա, հարցերին պատասխանելու մեթոդների վրա եւ մենք անցկացրել ենք սիմուլյացիոն խաղ, բանակցություններ ենք վարել, տարբեր եզրակացություններ ենք եկել են ընթացքում, այսինքն բոլոր մասնակիցները իրենց մասին մի բան իմացան եւ իրենց աշխատանքի ուղղությունների մասին կարող են հիմա մտածել։ Ազգային ժողովի փորձագետ Սիրանուր Սարգսյանը, ով տրեյնինգի 14 մասնակիցներից էր, կարևորում է նման միջոցառումների կազմակերպումը հենց Արցախում։ Արցախցիները շատ ծրագրերի մասնակցելու հնարավորությունից զրկված են եւ Կովկասյան ինստիտուտի այս նախաձեռնությունը, որ ծրագիր իրականացնել ոչ միայն արցախցիների մասնակցությամբ, այլև հենց Ստեփանակերտում իհարկե շատ կարևոր է։ Այն հնարավորություն է տվել պետական հիմնարկների վերոնշյալ հարցերով պատասխանատուներին մասնակցելու, միասին աշխատելու, նոր գործիքակազմի տիրապետելու եւ իհարկե իրար հետ աշխատանքային փորձի փոխանակություն անելու համար։ Կոնկրետ ինձ համար ավելի շատ հետաքրքիր էր իմ մասնագիտության բերումով։ Կարծում եմ, որ այսպիսի ծրագիր պետք է իրականացնել ոչ միայն այդ ոլորտում աշխատողների, այլև հենց այդ հիմնարկների պատասխանատուների հետ, որովհետև շատ դեպքերում հենց այդ պատասխանատուները պետք է հասկանան, թե ինչքան կարևոր է PR-ն ու հաղորդակցությունը իրենց գործունեությունը բարելավելու համար, որ เป զի իրենց աշխատողները հնարավորություն ունենան ավելի ազատ աշխատելու, ավելի համարձակ, ավելի նոր գաղափարներ իրականացնելու իրենց գործի մեջ։ Բացի ծրագրային բաղադրիչից կարևոր էր նաև մի շարք գաղափարների շուրջ մտքեր գեներացնելը, որոնք կարող են հետագայում իրականացվել թե Կովկասյան ինստիտուտի, թե այլ ռեսուրսների եւ իհարկե նաեւ սեփական պրպտումների միջոցով։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ get liknar Փայթոն ստաց կանցնեմ նորից Իմ անկության հին տաղերով Սիրտս լծված քո կարոտից Լծված սիրո տաղերով Սիրտս լծված քո կարոտից Լծված ոսկե տաղերով Սուպրեմ փարած պարզապես մորացված ժամ պատարակ շախով շուխով կև կանեմ ես դաշիր քաղաք հարգիստակ թող որ երեքեմ ու սիրտս լավ կսլանամ գիշերով ու կլացվի ահա դեմը Հիմանկության հուշերով Հարգելի ունկնդիրներ, այժմ լսեցեք մշակութային լուրեր։ Արցախի հանրապետության բնական հուշարձանների ազնագրերի գազմամիջոցառումների ծրագիրն իրականացնելու համար 2019 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 3 միլիոն 764800 դրամ։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարար Ֆելիքս Գաբրիելյանը Մանրամասնելով, որ Արցախի բնության կենթանի եւ անկենթան հուշարձանների հարուստ բազմազանության պահպանման ու կայուն օգտագործման ապահովման նպատակով ծրագրի շրջանակներում նախատեսում է իրականացնել ԼՂ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի որոշմամբ հաստատված 14 բնական հուշարձանների ազնագրերի կազմում։ Ընդգրկվելու են օբյեկտի անվանումը եւ դասակարգումը, տեղադիրքը եւ աշխարհագրական կոորդինատները, նկարագրությունը, չափագրությունը եւ վիճակը, սահմանների եւ պահպանման գոտու նկարագրությունը, տվյալներ սեփականատիրոջ եւ հողօգտագործողի մասին, պահպանության եւ օգտագործման ռեժիմի առանձնահատկությունները, տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին։ Հայաստանի պետական կամերայի նվագախումբը երկար դաթարից հետո երաժշտասերներին է ներկայացրել Արնոլդ Շոնբերգի պայծառակերպված գիշեր ստեղծագործությունը։ Նոյեմբերի 26-ին Հայաստանի պետական կամերայի նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ համերգով հանդես է եկել Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Որպես մենակատարներ հանդես են եկել Նարինե Ենգիբարյանը եւ Թերեզա Ոսկանյանը։ Հավելենք, որ կամերայի նվագախմբի հաջորդ համերգը տեղի կունենա դեկտեմբերի 2-ին։ Նվագախմբի եւ Հովեր պետական կամերային երգչախմբի կատարմամբ հնչելու է Բրուկների ռեքվիեմը։ Համերգը նվիրված է Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին։ Աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ System of a Down խմբի վեներքիչ Սերժ Թանկյանը պրեմիերային ընթարաջ գրարում է կատարել Սպիտակի կորցանարար երկրաշարժի մասին պատմող համանուն ֆիլմի մասին։ 1988-ին Հայաստանում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի հետ ցնցումները զգացվել են ողջ աշխարհում։ Ես ներգրավեցի 25000 մարդու կյանք խլած երկրաշարժից հետո վերականգնման ու վերակառուցման ուղղված համաշխարհային ջանքերի։ Մեզանից շատերն այստեղ Լոս Անջելեսում արեցին ամեն ինչ կարող էին օգնելու համար։ Շուրջ 30 տարի անց ես որպես Սպիտակ ֆիլմի կոմպոզիտոր հպարտ եմ, որ Հայաստանն այս ֆիլմն է ընտրել ներկայացնելու 91-րդ Օսկար մրցանակաբաշխությանը, գրել է Թանկյանը։ Նշենք, որ Օսկարի հավաքնորդները հայտնի կդառնան 2019 թվականի հունվարի 22-ին, իսկ մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա փետրվարի 24-ին։ Լոնդոնի աճուրդում վաճառվել է ռուս գրող Նիկոլայ Գոգոլի երեկոների դիկանքային կից ագարակում պատմվածքների հավաքածուի առաջին հրատարակությունը։ Գործարքի գինը 3 անգամ գերազանցել է նախապես գնահատված արժեքին եւ կազմել 225000 դոլար։ Գոգոլի ստեղծագործությունների հավաքածուն, որը հրատարակվել է 1832 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում, դարձել է Լոնդոնի ռուսական շաբաթվա աճուրդում ամենաթանկ վաճառված ցուցադրությունը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Տարին Հոբելյանական է Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան թատրոնի գեարվեստական ղեկավար Լեոնիդ Հարությունյանի համար, ով բոլորել է ծնունդյան 70-ամյակը։ Մանրամասները Վաննովիկովի սյուժեի կրկնության մեջ։ Այս տարի լրացավ տաղանդավոր ռեժիսոր Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան թատրոնի ղեկավարվեստական ղեկավար Լեոնիդ Հարությունյանի ծննդյան 70-ամյակը։ Այդ կապակցությամբ միջոցառումներ են կազմակերպվել Երևանում, Շուշիում եւ Ստեփանակերտում։ Բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանն էլ ամբողջական տեսքի է բերել ու հրատարակել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ ռեժիսոր Լեոնիդ Հարությունյանի հետ հարցազրույցներից կազմված գիրքը Թատերարվեստի երախտավորը վերնագրով։ Ստեղծագործական գործունեության ընթացքում Լեոնիդ Հարությունյանը բեմ տրամադրել է ավելի քան 100 ներկայացում։ Արժանանալով հանդիսատեսի ջերմընդունելությանը Երևանում, Գյումրիում, Գորիսում, Ստեփանակերտում ու Շուշիում։ Թատրոնի նվիրյալի ոդիսականի ուսումնասիրումը Գյումրվա թատրոնից մինչև Շուշի ուրվագծում է նաև թատրոնի երևելիների գործունեության ու ընդհանրապես թատրոնի նրա ժամանակի այնպիսի դրվագներ, որոնք անհայտ են թատերասեր հանրության լայն խավերի համար։ Ի դեպ, թատերական գործունեության արշալույսին, երբ արդեն խոստումնալից ռեժիսորի անուններ վաստակել Երևանի թատերական ինստիտուտում Շեքսպիրի Մակբեթի հաջողված բեմադրությամբ նա հraviվում է Արցախ, կյանքն ու գործունեությունն այնուհետև կապելով Արցախյան թատրոնի հետ։ Այսօր էլ ստեղծագործական Երանն ու Ավյունը չի մարում տաղանդավոր ռեժիսորի մեջ։ Պատերազմից հետո 1995-ից սկսած արդեն վերականգնման այդ process-ներ գնում, ճիշտ ասած, ես արդեն որոշել էի այնտեղ հաստատվել Երևանում, ունեի աշխատանք, համազգային թատրոնում, Գյումրիի տեխնիկայինում, հերոստատեսությունում էի, բայց հրավերը որ եկավ, եկա, կոմ մեր առաջին նախարարը Նելի Ոսկանյան ինձ առաջարկեց միասին էլ եկանք Շուշի, դեռ Շուշին ոչինչ չկար կազմակերպված, ասեց Բերեն Բեսանեկ, որ դու կարողանաս նաև Շուշիում խումբ ստեղծել եւ թատրոն ստեղծենք։ Համաձայնվեցի։ Եկան պայմանավորվեցինք բան այստեղ, բայց Դրանից շատ կարճ ժամանակ հետո ինքը դուրս եկավ աշխատանքից։ Ինքը դուրս եկավ այդ միտքը մնաց կիսա։ Մինչև 2007 թիվը Ստեփանակերտում արդեն թատրոնագին աշխուժացավ։ Պրոֆեսիոնալ թատրոններ են եղել։ Դրանք եղել են խմբեր, որոնց աշխատանքը շատ թույլ է եղել։ Թելադրված նաև պայմաններից արդեն Երբ որ Ստեփանակերտում տարանջատվեց, բերեցին նոր տնորեն, ես տնորեն գեղարվեստական ղեկավար եմ։ Նա չստացվեց մեր աշխատանքը որոշեցի հեռանալ։ Եկա 2008-ի հունվարի 4-ից արդեն ընտրեցի դերասաններ, որոնք տարբեր մասնագիտության նույնիսկ դպրոցը չավարտած երեխեք կային։ Սկսեցի արդեն ստուդիական պարապմունքներով, բանով հիմք դնել թատրոնի։ Ու այնպես էր ստացվել, որ դարձել էր իր էության մեջ ինստիտուտին փոխարինող ուսուցողական թատրոն, այսինքն թատրոն ստուդիա, հենց սկզբից այդպես էլ կոչվեց։ Աստղիկ մանկապատանեկան թատրոն ստուդիա։ Այդպես ծնվեց Շուշիի սկզբում Աստղիկ մանկապատանեկան թատրոնը, որը մի տարի մի քիչ ավել, թվով 2 տարի հետո վերանվանեցինք Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անունով։ Մկրտիչ Խանդամիրյանը մեկենաս է եղել։ Նա թատրոնի գործիչ չէ։ Սա երևի աշխարհում եզակի մի թատրոն է, որը կոչվում է Մեկենասի անունով։ Ինչի՞, որովհետև ինքը սեփական տունը, որը եկեղեցու ուղիղ դիմացն է, տունը երկու հարկից կառուցել է եւ ամբողջ Երկրորդ հարկը տվել թատրոնին։ Կառուցել է բեմ 300 տեղանոց դահլիճով, բարակույրով, ֆրանսիական ատրիբուտներով հագեցած, եւ այն ժամանակ երևի աշխարհում շատ քչերն են ունեցել Շուշին ունեցել է գազային լուսավորում։ Այն ինչ որ աշխարհում երևի շատ քիչ տեղերում եւ ավտոմատ մեխանիզմ բեմի։ Այս թատրոնը ստացվել է ինքնստինքյան այնպես է ստացվել, ինչպես եղել է հենց Խանդամիրանի ժամանակ 1860-ական թվականներից։ Տեսեք, 153 տարի առաջ այդ թատրոնը եղել է շատ ռազմապլան։ Իրեն մեջ ունեցել է եւ երաժշտական կատարումներ, եւ դրամատիկ ներկայացումներ, եւ օպերային կատարումներ, համերգային ծրագրեր։ Խաղացել են ուկրաիներեն, խաղացել են թուրքերեն, նույնիսկ։ Այս ինքնագործ վիճակը մեզանից հələ չի փոք։ Դա ռուսական շկոլայի նման մենք չունենք այն շկոլան, որ մեր բոլոր թատրոնները հագեցված լինեն ավարտած կամ բանիմաց մասնագետներով։ Այս ցավը բոլորիս մեջ կա։ Բոլորը ասում են, «Բահի մեր թատրոն չկա»։ Կա, սա թատրոն չի, կիսաշնչել չի լինում։ Եթե ուրիշ ասպարեզում դու արեցիր մնաց, նկարիչը արեց մնաց կոմպոզիտորը գրեց նոտաները պահվում է ոնը այս պահինն է դու ոչ ես կարող մի քիչ համբերեք 10 տարի հետո մենք կմտածենք թատրոնի մասին թատրոնի մասին պետք է մտածես ինչպես շնչում ես ինչպես քնում ու զարթնում ես եթե չէ կորցնում ես ամեն ինչ իսկ հանդիսատեսը միշտ սпасելիք ունի մշտապես եթե մենք շապատորները ներկայացնում ենք խաղում գալիս են այսինքն հանդիսատեսը սпасում ուսում է դու պետք է մատուցես Մղվում եմ առաջ ճանաչելու եւ որսալու նոր իրադրությունը, բացահայտելու ոգու նոր գյուտը։ Ռոբերտ Եսայանի հետ հարցազրույցներից մեկում ասել է Լեոնիդ Հարությունյանը։ կանիչ լուսը ռաջահ է շքե հարսանի շնորհավոր արցուն կողաղջի քո հարսանիքն է բայց ուրիշի է շնորհավոր ես երկում Erkum մերուկ ծրագրի ստեղծագործական խումբը շարունակելով աշխատանքը եթերում ռադիոընթունիչների մոտ է հրավիրում իր հին ու նոր բոլոր ունկնդիրներին, առաջարկելով ոսել անվանի բանաստեղծ Քնարերգու Վահանտերյանի բանաստեղծություններից։ Ընթերցում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սիլվա Յուզբաշյանը։ Երբ կհոգնես, կգազազես աշխարից, դարձիր իմ մոտ, վերադարձիր դու նորից Ցաված սիրտս միայն քեզնով է շնչել։ Չի կամենալ նա վերստին քեզ տանջել։ Եթե բախտն ու վայելքները քեզ ճպտան, օտար մարդիկ քեզ սիրաբար ողջույն տան։ Գուցե ես լամ բախտիդ համար իմ անգի, սակայն դարձիր, վերադարձիր դու կրկին Եթե հերվում ճակատագիրն անհոգի, սիրտդ մատնե անկարեկից տանջանքի, օ գիտեցիր, իմ հոգին էլ կծավի անմխիթար մորմոքումից, քո ծավը։ Կախարդական մի շղթակ ա երկնքում, աներևույթ, որպես ցավը խոր հոգում իջնում է նա հուշիկ, որպես իրիկում, ողակելով լույս աստղերը մեկ-մեկու։ Մեղմ գիշերի գեղագանգուր երազում այն աստղերը, որպես մոմեր սրպազան, արկայծում են կարոտագին երազուն, հավերժաբար իրար կապված և բաժան։ Ես ու դու էր, շղթայված ենք իրարում, կարոտավար երազում ենք միշտ իրար, միշտ իրար հետ, բայց միշտ բաժան և հերու աստխերի պես և հարազատ և օտար։ Քո աչքերի դեմ իմ աչքերը կույր կա քո հոգու մեջ անթափանց մի մութ։ Քո մութ հայացքում կա մի քնքուշ սուտ։ Քեզ միշտ թաքցնող մի նոր բարագուճ։ Փակ են քո սրտի հերուներն իմ դեմ։ Հավետ քեզ կապված քեզ օտար եմ ես։ Երբ խենթ խնդությամ փայփայում եմ քեզ եւ սիրում եմ քեզ եւ քեզ չգիտեմ փակ են քո սրտի հերուներն իմ դեմ։ Քո աչքերի դեմ իմ աչքերը ույր, քո հոգու վրա կա մի վարագույր, ով ես դու, ով ես։ Բնավ, չգիտեմ։ Ես սիրում եմ քո մեղավոր աչքերը խոր գիշերի պես խորհրդավոր քո մեղավոր խորհրդավոր աչքերը մութ որպես թովիչ իրի կնամուտ քո աչքերի անծայր ծովում մեղքն է դողում որպես գառնան մթնշաղում քո աչքերում կամի քնքուշ բախտի վերհուշ արփեցումի ոսկե մշուշ մոլորվածին անխոս կանչող փարոսի շող քո աչքերը հոգի տանջող ես սիրում եմ գգվող անգութ աչքերդ մութ որպես գարնան իրիկնամ Ես կգամ երբ դու մենակ կմնաս դրտում իրիկված տվերների տակ։ Երբ դու կթաղես տնչերդ խորտակ եւ վհատությամբ երբ կհեռանաս։ Ես կգամ որպես մոռացված մի երկ, հյուսված աղոթքից, սիրուց ու ծաղկից, Կոմերած սրտում կլինի թախից, ես կկանչեմ քեզ դեպի այլ եզերք։ Ես կգամ, երբ դու կլինես տրտում, երբ երազներդ հավետ կմեռնեն, ձերքդ կբռնեմ, ցավդ կմբռնեմ, կվառեմ ուրիշ լույսեր քո հոգու։ Եթե սեր չկա, ինչի համար պիտի չարչարվեմ չար աշխարում։ Կգնամ հողմի գիրկը խավար, կլռեմ որպես քարն է լռում։ Եվ ինձ թող ծաղրե երկինքը ցուրտ, երկիրը տոնե խնջույք ագա, եթե աստղերում չկա խորուրդ, եթե աղոթքս լսող։ մենք բաժանված ենք։ Օրերի փոշին դեռ չի աղոտել քո դեմքը գունատ։ Բայց ես օտար եմ արդեն այն հուշին, ուր վեհեր երազն ու բախտը ժլատ։ Սառն աչքերով եմ նայում ես հեռվում մեռած օրերից ծնորքին հիմա։ Ուրիշից լսած մի երգ է թվում, ու թեև քաղցր է, բայց իմը չէ նա։ Մենք մնաս բարով չասինք իրարու։ Ինչ կարիքի զուր տանջվել ու տանջել։ Մեզ կյանքը նետեց միմյանցից հեռու եւ մենք չուզեցինք մեկ-մեկու կանչել։ Տարիներն անցան եւ հին օրերին նայում եմ ահա անտարբեր սրտով եւ որպես գերին հլու իր բերին տանում եմ կյանքի օրերն անվրդով։ Էլ ոչ մի կանչի, ես ձայն չեմ տալիս։ Ու եթե հանկարծ խոսքերդ հնչեն, եթե տեսնեմ քեզ վերադառնալիս, քեզ ինչպես կանչեմ, ես այն չեմ, այն չեմ։ Սիլվա Յուզբաշյանի ընթերցմամբ դուք լսեցիք Վահան Տերյանի բանաստեղծություններից։ Thank you. դուրս քամիներին ու ապրում էր լուր շպիտներով լճերի բարձ աչքերով իր նա նայում էր երկնքին ու գրկում արևն անտառներով երբ իջնում էր մոտ գիշերը անտառի մի անկյունից երևում էր մի ճրակ տեղին պատուհանից որբիսի մարդիկ չկորչեին ոչավոր աստի շողերը հայտնվում էին այնտեղ ուր նրան սպասում էին վաղուց քանի որ եթե գալիս ես եկողին սպասող է պետ թե չէ ինչ օգուտ կգա պարզապես անտառն ու լիճը պատուհանը այնտեղին մնացել են իմ երազներում ոչավոր աստղի շողերը չկացել են պարզապես թողնելով ինձ լոկ մի ուղեցիր իմ երազների երկիրը ինչ դատարկ է առանց քեզ անայիր Իմ երազների երկիրը ինչ դատարկ է առանց կեր այսօրը ծնվել են Ռոբերտ Աթոյանը, հաշվողական տեխնիկայի եւ կառավարման համակարգերի բնագավառի գիտնական, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր։ Ռուբեն Աղաբաբյանը, հայ բանաստեղծ, ճարտարապետ, ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր։ Այդա Ավետիսյանը, հայ քիմիկոս, օրգանիկ քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր։ Գրիգոր Խանջյանը, անվանի հայ նկարիչ, գեղանկարիչ։ Հայկ Ստեփանյանը, հայ խորհրդային անասնաբուժ ֆիզիոլոգ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր։ Սեդրակ Երկանյանը, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, Աղասի Թալալյանը, հայ նկարիչ։ Խաչմերուկ ծրագրի 5 շաբթի օրվա թողարկումն ավարտվեց։